Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.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 Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia, nikmat yang tadi henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam Semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masuk pada bab ke-28, bab majaa fi at-tanjim, bab eh, hal-hal uh, yang berkaitan dengan masalah ilmu perbintangan ya. Ilmu perbintangan. Apa bahasa ilmiahnya eh, ilmu perbintangan? Astronomi. Astrologi. Apa bedanya astrologi sama astronomi? Astronomi. astrologi tentang logi, astronomi tentang nomi. Taib. Uh, Tanjim. Ilmu perbintangan. Eh, perbintangan terbagi menjadi dua disebut dengan ilmu ta'thir ilmu sir atau taisir ilmu ta'thir yaitu bahwasanya gerakan-gerakan bintang baik bertemunya dengan bintang yang lain atau terpisahnya atau gugusannya atau munculnya tenggelamnya dan lain-lain ya eh, mempengaruhi Ta'asir bahasa Arab artinya mempengaruhi. Ta'asir artinya apa, Mam? Mempengaruhi. Mempengaruhi al-hawadis al-ardiyah. Itu al-hawadis al-ardiyah. kejadian-kejadian di bumi. Jadi al-harakat as-samawiyah gerakan di atas ternyata punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian di bumi. Ini namanya ilmu at-ta'thir. Ini yang dilarang dalam syariat. Ini yang disebut dengan ilmu perdukunan atau ilmu ilmu sihir. Ya. Maniktasaba maniktabasa syu'batan minan nujum faqad tabasa syu'batan min sihr zada ma zada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang pelajari sebagian dari ilmu perbintangan maka dia telah mempelajari ilmu sihir dan semakin dia memperdalam ilmu perbintangan semakin perdalam dalam sihir semakin pakar dalam perbintangan untuk hal ini semakin pakar dalam apa kesyirikan ya jadi syirik itu juga bertingkat-tingkat ahli syirik juga bertingkat-tingkat ya Taib ilmu tasyir atau ilmu taisir yaitu eh, lokasi-lokasi uh, lokasi -lokasi bintang bintang membantu ya untuk <clears throat> menunjukkan arah arah atau musim tertentu ya dan tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian di bumi. Dan ini boleh untuk belajar ini, ya untuk belajar ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Eh, وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب kata Allah Subhanahu wa taala dia yang telah menjadikan matahari bercahaya ya bersinar kemudian rembulan bercahaya ya wa qaddarahu manazil dan Allah menjadikan rembulan itu bermanazil-manazil bertempat-tempat posisinya berubah-ubah ya eh, li ta'lamu adada sinina wal hisab agar kalian bisa mengetahui jumlah uh, tahun dan bisa mengetahui hisap, ya. ya bisa mengetahui kapan waktu hajian kapan waktu puasa ya ini tentu dipelajari tidak mengapa demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala uh, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim sebenarnya dalam surat yasin dan kami jadikan rembulan itu manazil memiliki lokasi-lokasi posisi-posisi hatta ada kal urjunil qadim sampai dia kembali ke al urjun al qadim maksudnya rembulan itu dimulai dari dari bulan sabit sangat sedikit cahayanya kemudian besar, membesar cahayanya membesar cahayanya sampai akhirnya sempurna pada malam 15 pada malam 15 ya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala hatta ada kal urjunil qadim kemudian dia kembali lagi sampai sabit kecil lagi. Ha, Al-urjun dalam bahasa Arab itu adalah uh, antum tahu korma kan? Korma kalau dia masih di rutop dia tergantung di sebuah semacam cangkang berkumpul. Nah, cangkang itu dia bengkok. Dia bengkok namanya urjun. Kalau dia sudah mengering semakin bengkok lagi. Itu seperti bulan sabit. Maksudnya kata Allah kembali lagi membengkok seperti bulan bulan sabit ya. Ini Allah jelaskan bahwasanya Allah menjadikan rembulan manazil. Ada posisi-posisi, lokasi-lokasi untuk mengetahui hitungan tahun dan hitungan-hitungan yang lainnya ada manfaatnya. Kemudian juga Allah berfirman tentang bintang-bintang kata Allah wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah menjadikan tanda-tanda dan dengan bintang yahtadun mereka mendapat petunjuk. Artinya dengan bintang mereka mengetahui arah sana, arah sini, ya, musim kapan, musim sini dengan munculnya bintang dengan uh, terbenamnya bintang, ya. Jadi kalau ini kalau ini maka ini tidak mengapa untuk dipelajari, ya. Tadi saya sudah sebutkan beberapa apa? ayat ya. Di antaranya tadi apa? Uh, wal qamara nuran wa qaddarahu manazila. lita'lamu wal hisab kemudian juga wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal ur junil qadim Rasyam suyam bagilah antudrikahul qamar walalailu sabikun nahar. Kemudian juga tentang bintang kata Allah Subhanahu wa taala wa alamat wa wa bijin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang mereka dapat petunjuk. Ini semua dalil bahwasanya perbintangan ya lokasi matahari itu semua diciptakan oleh Allah dengan aturan yang eh, apa namanya? tidak berubah. Allah punya aturan sunatullah berlaku pada matahari, berlaku pada rembulan, berlaku pada bintang. Sehingga terkadang daur itu berulang itu ada yang mungkin setahun sekali, ada yang mungkin beberapa tahun sekali, ada yang mungkin puluhan tahun sekali, tapi dia punya aturan. Dengan aturan-aturan tersebut maka orang bisa mengetahui banyak manfaat. Ya. Makanya kata Allah, وَكُلُّنْ fi falakin yasbahun semuanya berjalan sesuai dengan edarannya ini semua berlaku dengan muhkam dengan begitu indah teratur rapi kokoh ya karena itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala semua itu hanya bisa rusak sunatullah hancur tatkala itu Allah rubah aturannya kalau hari kiamat kalau hari kiamat maka bintang-bintang lepas dari uh, tempatnya matahari redup rembulan redup kemudian matahari terbit dari barat tidak seperti biasanya dari timur ini semua terjadi kalau hari menjelang hari kiamat adapun sekarang maka dia berjalan teratur sesuai dengan aturannya, tidak berubah dengan suatu ikatan yang orang sebut dengan gravitasi al-jadhibiyah yang aturannya baku sehingga dengan keteraturan tersebut yang konsisten dengan aturannya maka orang bisa banyak belajar ya. Orang tahu oh begini waktu ini, ini musim ini, kalau rembulan di sini begini, kalau gugusan bintang begini berarti arah sini. Itu semua ilmu yang Allah Eh, berikan kepada manusia. Makanya Allah mengatakan ada ada sini wal hisab agar kalian tahu tentang hitungan tahun dan juga tentang perhitungan. Adapun yang ini ilmu ta'sir bahasnya gerakan bintang, gerakan rembulan, gerakan matahari memiliki pengaruh kejadian di alam semesta, maka itu yang disebut dengan ilmu sihir. Itu ilmu perdu perdukunan. Dan ini banyak ya. Eh, di tanah air kita juga banyak ya. Misalnya eh, mereka membagi-bagi ya gugusan bintang, gugusan bintang ini, misalnya si fulan lahir di bintang Libra, si fulan lahir di bintang apa? Sagittarius, satunya Scorpio, satunya apa lagi? Antum hafal enggak? Enggak hafal ya. <laughs> Antum bintangnya apa ya? Nanti kalau sudah si fulan pelit, memang karena dia bintangnya Libra. Libra tuh pelit orangnya. Oh, gitu. Karena bintang Libra semuanya pelit ya. Dan satunya lagi si Fulan dermawan. Kenapa dia di bintang Scorpio misalnya? Ketahuan dari apa namanya? Si Fulan lahir di bintang Sagittarius. Kenapa dia penyabar? Nah, nanti kalau eh, misalnya mau nikah, maka ceweknya tanya bintang apa? Saya bintang Scorpio. Kamu? Saya bintang Libra. Dilihat dulu, cocok nggak Libra sama Scorpio? Kalau nggak cocok nggak jadi. Ini semua adalah kebohongan ya. Antum bayangkan, untung bantah mereka gampang ya. Antum melihat. Ada orang bayi lahir dalam rumah sakit yang sama di hari yang sama. Jangan di hari yang sama, bahkan di waktu yang sama. Nasibnya beda atau tidak? <laughs> beda. Di hati. Jangankan dari ibu yang sama kembar, nasibnya bisa beda ya tidak? Bisa beda, mukanya bisa beda, terkadang kembar bisa sama, terkadang kembar bisa bisa beda. Dari dari orang tua yang sama, dari mani yang sama, dari sel ovum yang sama, di hari yang sama Ternyata satunya kaya, satunya miskin, satunya penyabar, satunya pemarah. Apa hubungannya dengan bintang-bintang tersebut? Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Kemudian juga Al-Imam Tobi membantah mereka dengan sebuah logika. Dia mengatakan, itu bayangkan ada satu kapal berlabuh di lautan yang naik seribu orang atau lebih, ribuan orang. Kemudian mereka tenggelam, semuanya meninggal. Ini bintangnya kan beda-beda. Kenapa nasibnya sama semua? <laughs> Harusnya satu selamat, satunya terbang, satunya loncat. Ini bintang Sagittarius selamat, bintang Scorpio dibawa lari apa namanya ikan lumba-lumba. Bintang ini ternyata semua meninggal padahal bintang mereka berbeda, berbeda-beda. Ini semuanya khurafat. Itu semuanya apa? Khurafat. Dan inilah yang disebut dengan ilmu perdukunan sihir kalau orang percayainya maka tauhidnya bermasalah. Tauhidnya bermasalah. Dan ini bukan perkara sepele. Kita lihat bahwasanya ilmu tentang ramalan-ramalan bintang masih masih ada sampai sekarang bahkan terkadang suatu halaman khusus tentang ramalan bintang ya sekarang alhamdulillah mungkin orang sudah jarang baca koran dulu koran majalah biasanya ada apa ramalan majalah terkenal terkenal pasti ada ramalan bintang pasti ada ramalan bintang kalau orang sudah buka ramalan bintang dia lihat dia cari Sagitarius gimana nasibnya eh, ekonomi oke okay. cuma suka diomelin istri waduh <laughs> sudah. ini gara-gara istrinya Libra <laughs> Coba kalau istrinya Sagittarius juga ketawa tiap hari. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya ya. ya. Kalau dia lihat-lihat nanti dia terpengaruh. Makanya para ulama mengatakan orang yang melihat ramalan bintang itu hukumnya sama seperti orang pergi ke dukun. Karena ramalan bintang itu perdukunan. Sudah kita pernah jelaskan perdukunan banyak ya di antaranya ramalan bintang. Nah, orang yang membuka ramalan bintang sama dengan dia datang ke seorang dukun. Kalau dia ingin tahu, hukumnya sama dengan bertanya kepada seorang dukun. Berarti solatnya tidak diterima 40 hari. Kalau dia benarkan, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti dia membenarkan perkataan apa? Dukun. Dari sini kita tahu bahwasanya tauhid sangat penting dan masih banyak orang yang tidak paham tentang masalah tauhid. Masih banyak orang yang percaya sama ramalan-ramalan eh, dukun-dukun uh, tersebut. Ahli perbintangan. Baik. <clears throat> Eh, kemudian ilmu takdir ini juga bisa dibagi menjadi apa namanya atau kita keyakinan terhadap bintang. manusia terhadap bintang. Ada dua, yang pertama ya meyakini bintang atau benda-benda langit benda langit memiliki kehendak sehingga mempengaruhi mempengaruhi kejadian bumi, peristiwa-peristiwa bumi. maka ini hukumnya apa? Kafir. Orang yang meyakini seperti ini hukumnya apa? Kafir. Karena enggak mungkin bintang-bintang punya kehendak. Dia benda mati, dia benda mati, ya musakhar, ya. Uh, apa namanya? Wasakhara asy-syamsa wal qamar. Ya, kata Allah, nujumu musakharatun. Kata Allah, dan Allah mengatur matahari, Allah mengatur rembulan, rembulan, wan nujumu musakhkharatun bintang-bintang juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bintang-bintang tersebut tidak punya kehendak rembulan tersebut tidak punya kehendak untuk bergerak semaunya ya tapi dia diatur oleh siapa Allah Subhanahu wa taala dia wa kullun fi falakin yasbahun dia berjalan di atas orbitnya edarannya tidak pernah berubah kecuali nanti Allah berkehendak pada hari kiamat seandainya dia punya kehendak sekali-sekali dia berhenti sekali-sekali dia redup ya Sekali-sekali dia zigzag goyangnya kan itu enggak bisa. Dia jalan begitu sesuai dengan apa? Aturan. Berarti dia tidak punya kehendak, dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau dia tidak punya kehendak apalagi dia mempengaruhi kejadian alam semesta. Maka barang saya meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut punya kehendak, maka dia kafir dan ini sebagaimana eh, orang-orang uh, yang ditemui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di negeri Syam waktu Nabi Ibrahim berdakwah Nabi Ibrahim mendapati orang-orang penyembah benda-benda langit. Ada yang menyembah rembulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang. Ya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam waktu di Irak, di Babil, dia bertemu dengan para penyembah berhala. Tatkala dia pergi ke Syam berdakwah, dia bertemu dengan para penyembah bintang benda-benda langit. Ya. Yang kedua, ya, meyakini meyakini bintang-bintang tersebut hanyalah sebab sebab yang Allah jadikan yang Allah jadikan petunjuk untuk menentukan peristiwa-peristiwa bumi. Nah, kalau keyakinannya cuma ini, bintang itu adalah sebab, ya. Dan dengan sebab bintang ini maka akan timbul kejadian seperti ini, ya. Apa hukumnya? Sama. Ini juga perdukunan, ini juga syirik akbar. Sama, juga juga apa syirik? Syirik akbar. Kufur juga. Ya, jadilah kekufuran. Ya, keyakinan orang terhadap bintang. Dua-duanya tidak diperbolehkan. Dan dua-duanya merupakan syirik akbar ya maka meskipun tidak menjadikan bintang sebagai tuhan ya tetapi kalau menganggap bintang tersebut punya pengaruh menentukan tentang kejadian di masa depan maka sama itu juga merupakan eh, sama hukumnya dengan percaya kepada perdukunan Allah taala alam bisawab semuanya eh, benda-benda langit mereka tunduk kepada Allah wan nujum musakhkharat bintang-bintang di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga ibadah kepada Allah sujud kepada Allah alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati man fil ard wasyamsu wal qamaru wal jibalu wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa kathiru minan nas kata Allah Subhanahu wa taala Tidakkah kau lihat bahwasanya seluruh yang langit dan bumi sujud kepada Allah demikian juga matahari, rembulan dan bintang-bintang. Semua sujud kepada Allah. Mereka makhluk. Mereka bukan pencipta. Mereka bukan mudabbir. Bukan pengatur alam semesta. Mereka tidak bisa mengatur alam semesta sama sekali. Mereka berjalan dengan uh, aturan yang Allah tentukan. Wa kullun fi falakin yasbahun. Masing-masing berjalan sesuai dengan edarannya. Tidak pernah keluar edarannya. Kecuali Allah berkendak pada hari kiamat kelak. Ya. Dan bagaimana juga mereka menjadi mudabbir pengatur. Terkadang bintang-bintang tersebut ya hanya muncul di malam hari siangnya tidak ada tidak ada terus mau apa mau diatur di sendiri tidak ada bagaimana mau mengatur Baik, di sini uh, <clears throat> eh, Al Muhammad Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil ya yang berkaitan dengan bab ini. Di antaranya beliau berkata qala Al Bukhari fi sahihihi. Berkata alimah Al Bukhari dalam sahihnya wa qala Qatadah wa qala Qatadah Qatadah bin Di'am sadusi seorang tabi'in Ya. Beliau berkata, ulama tabi'in, khalaqallahu hadhihi nujum li thalath. Bahwasanya Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga tujuan. Pertama, ja'alaha zinatan lis sama. Allah menjadikan bintang-bintang ini sebagai hiasan di langit. Ya, langit menjadi indah dengan berbagai macam bintang, dengan jutaan bintang. ya, Dengan rembulan, dengan matahari, dengan gugusan bintang, dengan planet-planet. Semuanya adalah hiasan bagi langit. Allah ingin memberi keindahan bagi ciptaannya. Kemudian yang kedua, rujuman li syayatin. Bahwasanya Allah menjadikan bintang-bintang sebagai pelempar syaitan. Ya. ya muliat harosan syadi dan syuhuba. Yang di, sebagaimana dalam surat Al-Jin, ya. ya. Eh, kata para jin, barang siapa yang ingin coba-coba mencuri berita di langit, maka dia akan mendapati langit penuh dengan penjaga dan bintang lemparan-lemparan api. Bintang menjadi lemparan bagi jin bukan maksudnya bintang besar tersebut lepas dari edarannya tidak. Tapi kata para ulama maksudnya percikan dari bintang tersebut, percikan api. Makanya Allah menggunakan kata wasyuhuba. Syuhub itu adalah apa namanya? lemparan percikan api. Karena percikan api tersebut berasal dari bintang, maka disebut bintang dilempar untuk melempar syaitan. tapi sebenarnya bukan bintangnya tapi apa? percikan api dari eh, bintang tersebut. Ini fungsi kedua. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Bintang sebagai tanda-tanda sebagai penunjuk jalan arah ya, musim ya. Dengan muncul gugusan bintang ini biasanya musim ini kalau bintang sudah muncul gugusan sana berarti sana arah timur, sana arah barat daya, sana arah utara. Orang-orang dahulu tidak ada kompas, tidak ada Google Map ya. Mereka pakainya apa? Kalau di Google Map juga internet juga belum ada dulu. <laughs> Mereka pakainya pakai bintang. Ini ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian kata kota ada. Faman ta'awwala fiha bi ghairi dhalika akhta'a. Barang siapa yang berusaha menafsirkan bintang selain daripada tiga ini maka dia telah bersalah, dia telah keliru. Wa adha'a nasibahu dan dia telah menghilangkan atau membuang ya, ya apa bagiannya wa takallafa ma la ilma lahu dan dia telah mencari-cari sesuatu yang tidak ada ilmu baginya. Ini perkataan kota ada dinukil oleh Imam Al-Bukhari eh, dengan singkat. Sebenarnya perkataan kota ada lebih lengkap diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Kitab An-Nujum dia sebutkan perkataan kota ada. ya, lanjutannya ya. Dia berkata, "Wa inna nasan jahalatan bi amrillah." Dan sungguhnya ada sekelompok orang yang jahil dengan agama Allah. Qad ahdathu fi hadhihi nujum kahanatan. Mereka telah membuat ilmu perdukunan dengan bintang-bintang ini. Ternyata ilmu perdukunan sudah ramai di zaman Qatadah, di zaman Tabi'in. Ya. Jadi ilmu perdukunan sudah ada. Jadi setan sudah menyebarkan ilmu perdukunan sejak di zaman Nabi sudah ada zaman Nabi. Zaman sahabat ada. Tapi setelah Nabi meninggal di zaman Qatadah, ilmu ilmu perdukunan dengan bintang-bintang muncul di zaman beliau lagi ya. Jadi itu hanya fungsi bintang cuma tiga, tidak boleh lebih daripada daripada itu. Di antaranya sebagai hiasan bagi langit, yang kedua tadi apa? Melempar setan, yang ketiga untuk sebagai tanda alamat atau menentukan waktu. Kemudian beliau berkata, "Wa kariha Qatadatu Qatadatu ta'alluma manazilil qamar." Dan kota Qatadah tidak suka, benci belajar ilmu manazilil qamar. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi dan demikian juga Sufyan Ibnu Uyainah mengharamkan belajar manazilil qamar. Zakarahu Harbun anhuma, Harb meriwayatkan dari mereka berdua. Wa rakhasa fi ta'allumil zil Ahmad wa Ishaq. Dan ternyata Imam Ahmad dan Ishaq bin Rohawi mereka berdua membolehkan belajar ilmu manazilil qamar tentang ilmu perbintangan. Jadi ee, eh, dua pendapat sebagian ulama mengatakan tidak boleh sama sekali dalam rangka menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan perdukunan. Adapun Al Imam Ahmad dan Al Imam Ishaq bin Rahawai eh, mereka mem membolehkan belajar ilmu perbintangan jika ada manfaatnya. Ini semua ya Ibnu Uyainah Ishaq bin Rahawai. Dahulu mereka ini fukaha dan mereka punya murid-murid. Tetapi tidak sampai menjadi madhab karena ilmu mereka tidak dilestarikan oleh murid-muridnya. Padahal mereka orang-orang alim, para ulama sekelas dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Ya. ya, tetapi bedanya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mereka memiliki murid-murid yang menggabungkan ilmu mereka sehingga muncullah madhab empat yang masyur. Adapun ulama-ulama yang lain, ilmu mereka hilang karena tidak ada murid-murid yang melanjutkan ilmu mereka. Tetapi perkataan mereka masih terus dinukil oleh ulama. Perkataan mereka dulu selevel dengan perkataannya Imam Syafi'i. Perkataan mereka dulu level selevel dengan perkataannya Imam Ahmad. Dan yang sering menukil di antaranya selain dalam buku-buku fikih, di diantaranya sering menukil oleh Al Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah dalam Sunan At-Tirmizi. Jadi Sunan At-Tirmizi itu di antara bagusnya buku tersebut selain beliau meriwayatkan hadis, beliau mengatakan hadis ini diamalkan oleh sebagian fukaha dan jumhur mengatakan demikian, sebagian mengatakan tidak. Dia sebutkan perkataan para salaf tentang fikih hadis ini. Itu di antara keistimewaan uh, kitab Sunan At-Tirmidzi dan ini tidak kita dapat di dalam kitab hadis-hadis yang lain. Allah alam bisawab. Kemudian kita lanjutkan hadis yang dibawakan oleh uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu uh, beliau berkata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Sallam bersabda salah satu la yadkhuluna al-jannah tiga orang yang tidak masuk surga mudmidu khamar pecandu khamar tiap hari minum khamar tidak akan masuk tidak masuk surga wa qati'ur rahim yang kedua adalah orang pemutus silaturahim yang ketiga umusat umusaddiqun bisihr yang membenarkan sihir ya kemudian hadis ini kelanjutannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mata mudminanil khamar, barang siapa yang meninggal dalam kondisi pecandu khamar, saqahu Allahu jalla wa ala min nahril ghutah." Maka Allah akan berikan dia minum dari sungai Al-Ghutah di neraka. Qila wa man nahrul ghutah? Ya Rasulullah, apa itu sungai Al-Ghutah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahrun yajri min furujil mumisat." Yaitu sungai yang airnya berasal dari cairan yang keluar dari kemaluan para wanita-wanita pezina. Yu'zi ahlan nari rihu furujihinna. Sungguhnya bau kemaluan mereka mengganggu ya, mengusik penciuman para penghuni neraka jahannam. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala. Di sini Nabi saw menyebutkan tiga orang terancam masuk neraka atau tidak akan masuk surga. Yang pertama kata Nabi mudminu khamar, orang yang pecandu khamar, Kemudian yang kedua, qati rahim ya, pemutus silaturahmi dan yang ketiga, musaddiqun bisihir yang membenarkan sihir. Kenapa dibawakan dalam dalam bab ini? Karena sudah pernah disebutkan oleh beliau sang penulis bahwasanya ilmu tanjim bagian daripada sihir. Makanya Nabi SAW mengatakan manik tabasa syu'batan minan nujum faqad faqad tabasa syu'batan minas sihir zada mazana. Barang siapa yang mempelajari sebagian ilmu perbintangan untuk perdukunan, maka sungguhnya dia telah belajar ilmu sihir. Semakin dia belajar, semakin bertambah sihirnya. Maka ini dalil bahwasanya belajar sihir, belajar ilmu perbintangan untuk meramal, ini menghalangi seorang masuk surga. Ya. Dan ini juga tiga dosa besar. Yang pertama, minum khamar pecandu. Yang kedua, pemutus silaturahmi. Dan yang ketiga, membenarkan sihir. Taib uh, selesai bab yang disampaikan oleh beliau ya. ya maka kita harus berhati-hati dari tiga dosa ini ya karena digandingkan dengan sihir pecandu khamar ini sangat berbahaya ya orang yang minum khamar maka dia menghilangkan kemuliaan yang Allah berikan kepada dia yang membedakan dia daripada seluruh hewan yaitu akalnya kecerdasannya kalau sudah hilang akalnya, dia tidak ada tidak ada bedanya dengan hewan, bahkan dia mungkin lebih hina daripada hewan. Ya. Maka orang kalau sudah minum khamar, dia telah menggolongkan dirinya dalam zumratul majanin, dalam kelompok orang-orang gila. Apa bedanya dengan orang gila, peminum khamar? Apalagi orang kalau sudah minum khamar, ya, maka dia akan berbicara apa yang dia kehendaki. Tidak terkontrol dirinya. Ya. Bahkan disebutkan ada sebagian orang peminum khamar, setelah dia minum khamar, kemudian dia pipis, dia tampung air kencingnya, Kemudian dia berwudu dengan air kencingnya. Kemudian dia berdoa, Alhamdulillahilladzi adhaba annal adha. Sama suci Allah yang telah menghilangkan dari kami kotoran. Padahal dia baru berwudu pakai apa? Air kencingnya. Ya, tidak mungkin kita salahkan karena dia lagi tidak waras ya, lagi gila. Nanti kalau sudah sadar baru dia tahu itu kesalahan. Makanya kalau ada keluarga atau kerabat atau teman yang tukang mabuk, kalau dia lagi mabuk ente shouting ya. Ini nanti waktu lagi mabok, macam-macam anak YouTube kan nanti, <laughs> Jangan ya. Maksud saya, <laughs> maksud saya biar dia tahu ini kondisi dia kalau lagi mabuk. Dari kondisi yang mulia menjadi sangat terhina. Kenapa? Karena dia mabuk. Mabuk lebih parah daripada hewan masukkan siapa yang siapa yang ridho dikatakan orang gila. Siapa yang ridho dikelompokkan sama orang-orang sinting, orang gendeng. Ya, ya orang pemabuk rela, makanya dia minum bir, begitu dia minum bir maka otomatis digabungkan bersama orang-orang mabuk. Kemudian di antara dosa besar qati rahim, memutuskan silaturahmi. Ini juga hati-hati ikhwan ya. Silaturahmi selain pahalanya sangat besar, di sisi lain dosanya juga sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra' Allah sebutkan dalam satu lembar dalam satu halaman Al-Qur'an ciri penghuni surga dan ciri penghuni neraka jahanam. Ciri penghuni surga Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhulun alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum kata Allah surga aden yang kekal mereka masuk di dalamnya bersama keluarga mereka orang tua mereka istri mereka dan anak-anak mereka masuk bareng-bareng sampai malaikat kemudian masuk setiap pintu menyapa mereka dengan berkata salamun alaikum bima sabartum keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian sabar untuk apa sabar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah di antara ciri-ciri mereka Allah mengatakan Allah mengatakan pertama walladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Ciri-ciri penghuni surga tersebut yaitu orang-orang yang menunaikan janji mereka kepada Allah dan mereka tidak membatalkan janji mereka. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayusal. Dan orang-orang yang menyambung silaturahmi yang mereka diperintahkan untuk menyambungnya. Ternyata menyambung silaturahmi butuh kesabaran. Oleh karenanya di ayat tersebut malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Masuklah kalian dalam surga karena kesabaran kalian. Ya ikhwan silaturahmi butuh kesabaran. Apalagi kita terkena dalam kerabat ada masalah. Masalah dengan kakak sendiri, masalah dengan adik sendiri, masalah dengan tante, dengan bibi. Ya, kita ingin menyambung, berinteraksi. Terkadang interaksi kita menimbulkan permasalahan. Kita ingin jauh dari mereka, kita memutuskan silaturahmi. Allah menyuruh kita untuk menyambung kerabat. Bahkan kalau kita perhatikan dalam banyak ayat Allah mendahulukan kerabat daripada fakir miskin dan daripada anak yatim. Wa ati dal kurba haqqahu wal miskina wa banas sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala tunaikanlah hak karib kerabat. Silaturahmi terlebih dahulu, baru orang miskin, baru yang lainnya, ya. Wa budullah wa la tusyrik ya, apa wa bil ini ihsana wa kurba wal yatama wal masakin wal jaridil kurba wal jaril junubi Allah mengatakan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Setelah itu baru Allah sebutkan yang lain. Anak yatim, orang miskin, tetangga, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sahabat. Semuanya belakangan setelah karib kerabat. Ternyata kebanyakan orang di zaman sekarang ini atau tidak kebanyakan banyak orang di zaman sekarang ini terkadang mereka lebih semangat berbuat baik kepada orang yang jauh sementara kerabat mereka lupakan berbuat baik sama teman luar biasa, berbuat baik sama tetangga jauh luar biasa, tetapi sama kakak sama adik mungkin jarang ditelepon bahkan tidak pernah ditelepon. Jangankan kakak adiknya, ibunya juga jarang dia telepon, bapaknya jarang dia telepon, ya. Ketemu setahun sekali aja belum tentu. Ya, kini mana penyambung silaturahmi? Maka ya ikhwan, eh, menyambung silaturahmi sebab utama untuk masuk surga. Tetapi butuh kesabaran. Setelah Allah menyebutkan sifat-sifat penghuni surga di antaranya menyambung silaturahmi, Allah sebutkan sifat-sifat penghuni neraka jahannam. Kata Allah, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ ahdallahi اللَّهِ مِنْ بَعْدِ wa yaqta'una مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ayyusal وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ard, ulaika ulaika lahumul la'natu wa Kata Allah, orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah dan wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal dan mereka memutuskan tali satu rahmi yang Allah suruh sambung. Karena egonya, karena angkuhnya dia tidak mau nyambung silaturahmi. Kita ikhwan hidup di dunia cuma sebentar ya. Kita ribut sama adik kita, kita ngalah lah. Jangan kita bilang, kamu lebih mudah, kamu yang datang sama kakak. Kenapa dia yang datang tidak minta maaf sama saya? Sudah ente yang salah, ente yang benar, ente sambung silaturahmi. Ya. Kalau Nabi SAW berkata tentang dua orang yang bertengkar, kata Nabi SAW, La yahillu li muslimin an yahjur akhahu fawqa thalas. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari tiga hari. Yaltaqiyani, dua orang bertemu. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Satu ke kanan, satu ke kiri. Ketemu tidak mau. Balik. Ketemu satu ke utara, satu ke selatan. Satu ke timur, satu ke barat. Tidak mau pas-pasan. Kenapa enggak mau pasan Karena jengkel, lagi boikot. Kemudian kata Nabi SAW, Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang mulai mengucapkan salam. Perhatikan kata Nabi. Yang terbaik di antara keduanya yang mulai mengucapkan salam. Nabi tidak mengatakan yang terbaik yang salah mengalah. Tidak ada Nabi mengatakan yang salah mengalah. Tidak. Dia mengatakan siapa yang dahulu memulai menyambung, maka dia yang terbaik. Mengalahkan egonya, mengalahkan godaan syaitan tunduk kepada perintah Allah, maka dia yang pertama kali mulai salam meskipun dia yang benar. Ini kalau antara dua orang yang bukan kerabat, bagaimana lagi dengan kerabat. Ya akhi ente ribut sama kawan ente, perkaranya lebih ringan daripada ente ribut sama adik ente, sama kakak ente, sama om ente, sama bibi ente, sama bapak, sama ibu. Ya, parah. Kalau ini mungkin dosa tapi enggak seberapa, ini dosa besar. Mutuskan silaturahmi, dosa besar. La idkhul jannata qati'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang pemutus silaturahmi tidak masuk surga. Maka seorang jangan sampai dia masyaallah penampilan islami, sunnah, jenggot masya Allah, eh, pakai cadar, kemudian yang laki-laki sudah celananya cingkrang, sudah oke okay lah ya. <laughs> Kalau dilihat secara tohir, ini penghuni surga. <laughs> Tapi ternyata ribut sama ibunya, ribut sama kakaknya, ribut sama adiknya. Ya scan luar oke, okay. scan dalam ternyata dokter penyakit dalam mengatakan penyakitnya banyak. Ya, ya penampilan luar tidak bermanfaat jika dalam dalam kondisi rusak maka saya ingatkan antum dalam kehidupan ini cari pahala sebanyak-banyaknya di antara sumber pahala yang besar memudahkan antum masuk surga sambung silaturahmi kalau antum bisa terbaik bagi ibu antum terbaik bagi kakak antum terbaik bagi adik antum terbaik bagi kerabat antum maka itu luar biasa antum salah satu ciri-ciri penghuni apa surga yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa musaddiqun bisihr yang tidak masuk adalah yang membenarkan sihir, membenarkan perdukunan, membenarkan uh, ilmu perbintangan ya. Jadi ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Saya bacakan terakhir fihi masail ada beberapa faedah dari bab ini. Pertama al hikmatu fi khalqin nujum. Hikmah dari menciptakan bintang. Ada berapa tadi? Tiga. Sebutkan. Satu untuk hiasan. Yang kedua melempar bintang. Yang ketiga sebagai alamat. Arrat ala man za'ama ghairu dzalik. Yang ke, faedah kedua bantahan bagi orang yang mencoba mengotak-ngatik ilmu perbintangan untuk selain daripada tiga ini. Maka barang siapa yang mencoba mengotak-ngatik ilmu perbintangan untuk manfaat tiga, selain daripada tiga ini, maka dia telah tersesat. Kemudian yang ketiga, zikrul khilaf fi ta'allumil manazil. Ada khilaf di kalangan para salaf tentang hukum mempelajari manazil qamar. Sebagian salaf seperti Qatadah dan Ibnu Uyainah melarang secara mutlak dalam rangka satu dzari'ah agar orang tidak terjerumus dalam kesyirikan sebagian ulama membolehkan seperti Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai karena ada manfaatnya. Kemudian yang keempat, al-wa'id fi man saddaqa bi syai'in min as-sihr walau arafa annahu batil. Ancaman bagi orang membenarkan sihir meskipun dia tahu itu kebatilan. Jadi dia tahu ini batil tapi dia benarkan, ini lebih parah lagi ya. Ya ini ini ini batil tapi siapa tahu benar ya ini. Ini batil tapi siapa, tapi siapa tahu apa? Benar ya. Ini lebih parah lagi daripada orang yang tidak tahu. Tapi demikian saja kajian kita kurang lebih saya mohon maaf. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.